Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Ay doğdu üzerimize Veda tepelerinden Şükür gerektir bizlere Allah'a davetinden Ay doğdu derimize veda tepelerinden Şükür gerekidir bizlere Allah'a da bekimden Ah Resulallah Habiballah Nebi Allah Şefi Allah Allah, Resulallah, Habiballah, Nedir Allah, Şefir Allah. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen güneşsin, sen kamerisin, sen nur üstüne nursun. Sen Süreyya yıldızısın, ey sevgili, ey Resul. Sen güneşsin, sen kamerisin, sen nur üstüne nursun. Sen Süreyya Ey sevgili, ey Resul, ah Resul Allah, Habib Allah, Nebi Allah, Şefi Allah, Resul Allah, Habib Allah, Nebi Allah, Şefi Allah sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ey bizden seçilenler için yüce davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili hoş geldin. Ey bizden seçilenler ki yüce davetle geldin Sen bu şehre şeref verdin Ey sevgili hoş geldin Ah Resulallah Habiballah Nebi Allah Şefi Allah Resulallah Habib Allah, Veli Allah, Şefi Allah. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم